Gaur egun angeluko biztan lehen erena kirurogoi urte baino gehiago ditu, 2008an euneko behogoia izanen dira. Fenomenologia auge egiteko erriko etxeak baliabideak garatzen ditu, haste urdinaren karira beste bi neugia abiatuko dituzte, lehena, peps edo gorputz eziketa ibilbide bat, leko aldateri gabe edo sedentarioak diren pertsonai mugitzeko gogoa berriz pisteko asmoarekin, medikuaren aholkuarekin izena matanarko da, iru hilabeteko programa segitzeko. Benzan Laskarrai Kirol ezitzailea da angelun. Ça peut être euh, de l'assouplissement, euh, du renforcement musculaire euh, adapté, euh, de, l'activité de marche aussi, puisque... Malgutzeko ariketak giaren indartzea edo simpleki oinez ibiltzea, autobus hartzeko, erosketen egiteko edo okindegira joaiteko fisikoki aktiboak izan behar gira. Hemen, angelun, populakuntzaren euneko begogoiak irurgoi urte baino gehiago ditu. Beraz, beharrezkoa da, biztan lehi albezain luzaz aktiboak egoteko baliabideak proposatzea. Permetra o person d'être le plus autonome possible le plus longtemps possible pour leur bien-être. Belaunaldien arteko kontseilua sortuko dute ere, angelun, kontseilu hortan bitalde, amalauetago eta urte artekoak, eta berroita eta larogai urte artekoak. Elburua elkarrekin lan egin erriko bizia obetzeko marilazer, gazteria zarduratzen da, angelun. dont la mission va être ensemble de travailler sur un projet qui soit une animation d'ordre culturel, d'ordre festif, afin de rassembler toutes les générations autour de ce projet et que ces générations apprennent à mieux se connaître et surtout à mieux vivre ensemble.